Wie man an der Liebe maximal romantisch lebt, will jeder wissen, keiner hilft uns Fairplay. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung hernehme. Glaub mir, das wird super, für deine Story haben wir schon den Grund, weshalb du in deiner Jugendphase wutgeladen bist. Dein Papa kam nicht zu deinem Schultheaterstück, bei mir finden wir schon was, wo der Schuh gerade drückt. Wir kennen uns seit x Jahren, du brauchst jetzt nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatzlomat. Jetzt sind wir frei, chillen auf gigantischen Berggipfeln. Du musst dann sagen, keiner kann unseren Schmerz dicken. Wir sammeln erstmal fröhliche Kippsonntage für die hit untermalte Schnittmontage. Komm schon, das wird romantisch, wenn ich dich halte, damit du nicht auf den Klo ranbrichst. Dann verdienen wir ein Kerzenpaket für die erste WG auf dem Herren-WC. Eine herbstliche Szene, weil es passt. Und ich falle auf die Knie und hole aus meiner Jacke eine kleine Schachtel, du weißt, was abgeht. Willst du mit mir Drogen nehmen? dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, komm wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Und da brauchen wir epische Fights, wer das lausige Age kriegt. Zuschauer, rauchende Babys, die werden nicht verwöhnt, die müssen fertig Suppe löffeln und die Spiele mit vom Körperbau entfernten köpfen. Du willst raus, per klischeehafter Flucht in ein Land aus. Brüllern sowas wie, hey, rutsch mir die Hand aus. Du wirst mit den Kindern nirgendwo hinfahren. Ich werd euch mit der Axt durch ein Labyrinth jagen. Im Winter, weil ich das Bild feier, mach unser Leben Film reifer als Till Schweiger. Es hat Action, Drama und Comedy. Also was sagst du, mon chéri? Will Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen, um dem Kinofilm die Show zu stehlen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen Altar, denn ein Frack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen, komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Schnitt. mm <gasps> <sighs>